Slušaj, Dokurca, ako snimam, snimam, ako ne snimam, ne snimam. Dobro došli u Ateres podcast. Sa vama su Duki Ule i Bane. I sad šta ćemo, nemam blage veze. Pa ne, krenuli smo da diskutujemo kako Pule sve odlično radi i da je zaslužan njegov fakultet. Ne. Normalno. E, nema, nema reklamiranja u... Šta nema reklamiranja? Ima. Ovo, primamo reklame, broj telefona ćete dobiti. Pa da, stavit ćemo neki link onako i onda možete da ili snimite reklamu ili ćemo vi snimiti reklamu, ali mislim šta već želite. Ili ćete želite. vi snimiti, a mi je nećemo pustiti. U buduće ćete moći da se javljate u naš studio. E, nismo spomenuli sponsor. E, sponzori su... Pa, Klanica Marijanović, Tovni Pilić. Jao, da, e, bravo, bravo. I velike količine alkohola, imamo i džingl, nabavit e, ćemo. E, ovdje. Čekaj, da, da, da, možda nas bude zvao, pa ćemo čuti džingl. Džingl, evo, Uskoro, uskoro će Pule da, nam, da vam da broj telefona od našeg prijatelja Marata. A, mogu da pročitaju na sajtu, nećemo sad A, ima da ih reklamiramo. Pa ne, lepo, sve sam ja to namestio. Ima kao blog i moći će sve kao epizode da ljudi gledaju. Jedina je fora što oni kreće slušati. pa <laughs> da. Vidite ono, <laughs> slušalaca tri. A, pa e, a pošto Duki neće biti u stanju da sluša nigde, bit će dva slušanja. Pa dobro, mislim. Što je stavi ono kao da gleda. Ne, sve, no, sve no poradit ćemo na tome. Naš fan klub će sve onda i sad dva člana imati više fanova nego Kelly Family. Kao va? Sad? <laughs> Molim. Uvijek ubadite mu. A pa, pijanje kao što smo i obećali. Pijani smo, da, nismo još, tek smo krenuli, ali bit će do kraja emisije. Bane nam je obećao mnogo alkohola, zato samo jedino zbog toga smo došli. <laughs> Pa ovaj, nisam ja ništa rekao. Samo su miševi popili. Mhm. Mm malo, -hmm. malo veći mhm. <laughs> Zdravo Čale. Ovim putem, ovim putem se zahvaljujemo miševima. Zdravo Čale, kako si? <laughs> E, želim da pozdravim svog Čale. Da. I sve goste, jeste, jeste, jeste, jeste. Lepo. Ma ne, nalazimo se u lepom profesionalnom studiju. Opremljenje sve, ono, ima, ima svega. Da, imamo, to, je, to je naš treći, peti. Imamo, sre, sport. imamo sreće da je naš drug Pule stvorio romantičnu atmosferu. E, cena po satu iznemljivanja gajba piva ili litra neke žestine. Pa sad. To za reklame? Ne. Za studio. A pa za studio, a Reklame su jeftinije, reklame ćemo, ne znam. Pa dobro. Tri piva, ja svakom po jednom. Duki pije lav, nas dvojica jedan. Ok, ja sam za. Da Nemam nikakvih problema s tim, ali... u Gde je onda to moje piće, pošto ja sam vlasnik ovog studija, šta sad? A, što čuj sad. Popila se, branje, popila. A ko je popio? pa miševi, ja sam ti sad malo pre ja mislim da, ja mislim da to, je ovo što je bilo u studiju, ono što ste vi donali, trebali da donesete, to ne bi trebalo da su miševi. Mislim, ako miševi e, uš trebaju da dođu i do toga, onda... To su bili gremlini. Ja, ja video. Dobro. Ti vidiš. <laughs> Ti tvoj gremlin. Ja video. A, e, pa čujete piće od gremlina, pošto poznate su pijanice, očigledno. A, vole da kvare stvari. Šta ćete se uopšte slušali? <laughs> Nemam pojma, zato sam ih sad iskinuo, pa ako... Zato što iz, izgleda ko, ko radio zvezda onda. Da, jel mi dobro slušalci, a? Kako mi stoje ove slušalice, su dobre, a? Lep. Aj pule to frizura. Ovo je sliku, izgubit ćemo lep i dva slušalca. Mnogo si lep, baš imaš facu za radio. Ostaćemo samo jednom slušalcu. Imaš facu za radio ko sporen? Zato ne pravimo video show, zato što smo mnogo lepi. Sad ćemo da vidimo koliko će ljudi da nas pljuje. <laughs> Svi nas vole. Svi treba ovako. Da- najbolje se priča kad sediš, piješ, zato smo i došli do ovog zaključka. Mm. Ma ne, tako slušam, e, tako na internetu, znaš, kad, kad napravim pauzu od mog posla, Faksa, ne. To da, je, to je sedenja, igranja, Relax! <laughs> <laughs> e, Da, Recimo kad da napravim, da kad napravim pauzu, između učenja, ja volim tako da uzmem i da slušam te neke podcaste, ali većina tih podcasta vode poznate neke ličnosti. Je Sve je to lepo i, i oni ja su ljudi. Poznat. A Oni dobro, Onda mrš odavde, jebem ti, ovo je za obične ljude. <laughs> E, e, pošto se ispravni studija, e, ja ću da napustim ovo, jedino ako mene ubede. Evo, Pula, uzmi malo alkohola. Dobro, ostajem. E. <laughs> Već sam mislio da će otići. Jeftini smo. Već sam mislio da će otići kući. Pa, Ili ne kući, pozvale su ga ribe u neki klub. Da Denisa. Rekli smo da nećemo to. toga. Dragi, kako da ste obavešteni tamo? Pa ne znam ja. Malo pre si pričao s telefonom. Pričao sam s našim sponzorom. Dogovarao sam oprem. A Duki, ni on, ono, Ni tebe ne košta da kažu da su te zvale ribe, onda pa da. preko Evo, mobila. Ko će ti poverati? Već počeo da se skida, dame i gospode. <laughs> toplo mi čak. Da, veoma je toplo, ve. da, u danas. Da, u studiju nema klime. U studiju nema klime, morat ćemo, ako ima neki sponsor, koji možda nam obezbedi klimu, reklamu. Ili bar da dođe s lepezom da nas ladi. Pa bilo bi to bolja fora, onako, znaš, svakom po jedna riba svakom i poredi onako sa onom... Za početak jedna. Pa za, za početak jedna, znaš, e, prvo sam mislio e, sa obe strane, ono, da, da stereo da. hlađenje da, da. tako nešto, ali onda kao, znaš, aj tek počinjemo s ovim i nema... Kad postanemo poznati, uzet ćemo sve hlađenje sa svih strana i sve lepo i to... Dobro, pa ne, a i e, mnogo... Ekonom, ekonomska kriza, je... moram da A ne, ne, ne. ne da što ako dovedeš, oni će da brvljaju 300 na sad, emisija da, će propasti odmah. A joj, da, jeste. Ovim putem smo izgubili najveći deo <laughs> ženske publike. Ovaj, Dame? Nije tako mislio, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, on, on se samo šali, šali se, on je ovom prilikom šaljivđija. Želim, ovom prilikom želim da pozdravim Uletovu devojku. <laughs> Koju devojku? Rekao da, da ne znaju sve tri. A joj, da. Radoki, hvala. Svi žele da slušaju ljude kako jedu preko ovoga. Naj, najprimamljivija stvar je slušati neko kako jede čips preko da, da, da. radija i Baš preko... prilike. Od ljudima jede čips. E, ali, ne, ali nećemo reći koji. Zato, ja ću da reklamiram. Zato što nisu hteli da nas sponzorišu. Ma sad ću da izreklamiram. Sve. Pa ne, što da ne mislim, šta sad? Imate neki proizvod, Možda nešto. Možda dobijemo onu nagradu. E da, mogli bi da ostave neki ljudi koji čips ukus hoće da ima, a kao mi dobijemo nagradu i podelimo slavu. A. može, ja sam za. Ima je neka nagradna igra, da, da, se da. seti neko dobro ukusa čipsa, uh, nećemo upotrebiti. ja obećavam da nećemo. U sobstvenu korist. Ne, dakle, eto, idete na našu Facebook stranu ili e, Twitter stranu da, ili šta već. Tražite mene na Facebooku, nećete me naći, ali probajte da me naći. Probajte mene da nađete, ja još nemam Facebook, ali... E, ne, to je MySpace bio e, to je bio MySpace. Ne, pa rekao to... čovjek da nema Facebook. Ali ne, on je rekao da više nema, nikad ga nije ni imao, nekad je imao nije MySpace. Rekao, ja ne. Možemo sad stvarno da razgledamo. ok, premotajte. Tema broj 2. <laughs> šta je Duki malo pre rekao? Da li je rekao više nemam ili samo nemam? E, okay, Eto vam za animacije. Odmah dobijete duži show. Tačno odgovor šaljite tamo onim komentarima na blogu. Slušajte, ovako, mi ćemo, eh, ako želite da nas nađete bilo gde na internetu, ostavit ćemo link za Google ispod, pa googlujte, ono, koliko može da bude jebeno teško. Tako da, a Neki iako... Znači, to ne znaju. Pa znam Pita da... nešto, da li zna neko nešto, ja ukucam u Google, klik na enter i reku, evo ti. Nije da, koliko su ljudi lenji, onako, evo ti Google, znaš da kucaš, koliko je teško ukucati nešto što te zanima, onako, imaš sve, ali ono, znaš, imaš internet i ono, Šta te sprečava? Vreme je da neko kaže jasno i glasno, ljudi, vi ste idioti. I zato je doktor tu. Da. da. Psihijatar po profesiji. Ajde, A... ja sam psihijatar. Možete i da... Bez, bez diplome i to, ali psihijatar pravi. Znači, Ma, ako, pusti, on, pusti ako je on posavetuje, skačete s mosta u roku od 3 meseca. Ali u suštini, znaš, di, diploma ograničava, onako, da, znaš, da, da. o, sad ti možeš da se prebacuješ. Znate, ono. znaš, da drugar Banajotović to sve Šta će ti parče papira? Video da mu ne treba parče papira. I onda je on rešio da ne završi fakultet, da živi na gabači roditelja. E sad, kad je on njegova mama slušala ovu emisiju, jadna žena bi se prevrnula u... <laughs> Izvrnula bi se od muke. Kao prvo... Ali saosjećam se sa tom ženom, mislim, imate takvog debila u kući koji ništa ne radi. <laughs> Kako ništa ne radi? Mislim da je to Aktiv... bilo politički nekorektno. Aktiv... Aktivno se bavim... Sasvim da mogu. Ovo nije RTS, nemaš da me sečeš kad kažem nešto što nije po volji. Aktivno se bave, bavi igranjem video igrice. Ne, gledanjem igranja A video da, da, igrice. Gledanje... Kucaš ono E, nešto da li gameplay ili walkthrough ili tako nešto i gledaš kako drugi se pate sa igricom, prelaženjem igrice. Ali samo želim da pitam, koliko su ti jebeno moji platili? E, <laughs> da te platili. Pule za ovog, prozivanje i ovoga. Koliko ti plaćaju? Priznaj koliko ti plaćaju. Eto, ti rekao sam. Šta nas te rekao? Samo Evo, ponovit ću opet. Ali morali smo da ga isečemo. Da, da. Lepo je to kako imamo te Makaza. efekte, ono, za se sećanje. Ja stvarno moram, dobro, izderite. Moram, da, moram da pohvalim ove efekte koji mi ne. stvarno. Treba da pričam 3 sata ovde da bi ti mogao sad vremena kvalitetnog programa da nađeš. Osti optimista. A ček da se razreže jezik sad još koju čašu. A polako, bra, nigde, nigde ne žurimo. Nisam stigoš ni pola plaža. Znaš šta, ali mislim da je Ajde sad da, da obučimo ljude, da ove mlađe. Baku i deku pitajte šta je to G-spot. Tako je, tako je. Gde ja, je tako, i šta ja, je to i čemu to služi? Pitajte baku. I... Zavisi, zavisi koliko je ko otvorenog uma i voljan da se rađuje. Jer... Pa ne, makoliko je bilo neko otvoreno uma, možda nemaju dobro iskustvo ljudi sa tim, pa ono, da, budu možda malo ne, možda Ne znaju, da, možda ne znaju. Ja, zašto bi neko uopšte slušao sve da? Ne, to što, pojma. Što je jebeno interesantno. Ovi što su ostali i dalje, zna, sad se dobro zapitajte zašto vi slušate ovo. Ja ću vam reći zašto a kasnije. na da kraju, to, da to je na kraj, to je na kraj. Nije fair odmah da vam kažem, isključit ćete. Čuj ga, čuj ga, kako, kako ih hvata ono, kako baca ovo. Ja znam šta treba. Zna, zna. Pole, pole zna. E, ali nema premotavanja, alo. Evo e. sad klikneš kao pa tražiš. E, Možda neće biti baš da na kraju, nego bude da ne negde između i sad ti moraš sve da oslušaš da bi čuo. Namestit ćemo tako da moraš da oslušaš sve. Pa nemam pojma, eto, kao možda Dobro, jednog dana nešto. Dobro, bar imaš jednog dana. Imao i Čale teo da ima gitaru, pa se kajao, što nije nikad kupio gitaru, rekao, dosta. Ostavio bi sad kao sinovi <laughs> da, ja, da, da ljudi kupuju A, gitaru da bi jednog pa dana ne, ostavili sinovi. Ono, razumeš, kupiš i ostane ti. Da. Ne, ako ćeš već da kupuješ gitaru, kupuješ je da bi jednog dana razvalio na bini pred masom koja te obožava, dakle, ili nešto. Ili, ili zap, ne, ne, A zato, pa, zapalio. Zato tvoja gitara stoji tako umotano. Ne razvalio, zapalio. O, ovo je električna gitara za A vas koji ne vidite kroz zvuk. E, pokazujemo na električnu gitaru i to je sasvim neka druga stvar, akustična je ono, da. Vane, ja bi, ja bi akustično zapalio na bini. To je bolje od razbijanja. Pa, Uvek je vatra bolja. Pa ne, e, imam i teoriju, e, pošto... Evo, Bana ima teoriju. Pa ne, evo, evo teorija. Evo, teorija da, Uzmite da. dana. odavde, dakle, ako ste u bendu i... Ovo je teorija samo, tako da uzmite kao tako. Uh, akustične gitare, ja mislim da mnogo bolje gore. U stvari, e, da će mnogo lakše da se zapale. Pa, Zašto? Lakirane, je. Ne, ne, ne, sve, sve je lakirano, Duki. Mislim, kako ćeš da... Ne može tamo, ma koliko ti šmirglo, ne može to da bude tako. Sve... Ajde, šmirgilo, reci. Nema veze zato što e, električna gitara e, nema šupljina toliko. Dakle, puno je drvo. I to će biti teže, e, to će se teže zapaliti nego akustična gitara koje, čije je telo šuplje. Znaš, i mnogo ja. je tanje drvo koje tu treba da se ja da zapali. Da to, ja mislim da bi ovo trebali da isprobamo u praksi. praksi. Šta ti misliš, Pule? Da ne govorimo laži, ono... Ja slušam, ja vas kad ste spomenuli gitaru. <laughs> Dva kako koji ne znaju da sviraju, pričaju <laughs> gitarama. <laughs> Zato imamo band. Da, da, mislim. Da I zato Šta sam ja u band. Da ih izvučem. I... Kako dobri je. Kako e, dobri kao što sam već rekao na početku, možda nismo tada snimali, nećemo se, ovo stvar, e, ovo je... Postavio sam one kao... Ovo kao... Pa ne, pa morao sam da kliknem sam. da imamo 18. Šta ja kliknem da imamo 18, otkud oni znaju da li ja imam 18. Ja sam kliknuo kao šta, malo dete od 10 godina će reći, ja nemam 18, kao, e, ne mogu da gledam. A ja. Da, zato sam rekao, deco, idite, pitajte baku šta je G-spot i gde je. Jel ima, kako se kaže na srpskom pa, uopšte? Pa G tačka. G tačka, mislim, ono, al... Kako ne znaš? Pa, ma ne, ali zar nema neki, mislim, tako mi bez veze zvuči, G tačka. Pa... E, ima nešto. G tačka. Ti još nisi našao, verovatno. <laughs> Burn of a day. <laughs> Dobro, ovdje ćemo da Ne, stanemo. ne, ne. Pošto da. očekujem pesnicu prema <laughs> glavi. Ne, ne, ne, mislim, e, nisam pitao. Sasvim moguće. <laughs> Da, da, da. Eto, zato što nisi pitao baku i deku. E, eto, E, eto, eto. činimo vam uslugu. Da, ne, da se ne biste zajebali ko bane, molim lepo. Da. Mislim, a, Ne daj Bože, opet pričate u nekoj radio emisiji za 15 godina. I ne znam web bez veze. Ali kad smo već tu, pošto je ovo naša kao emisija, naša stanica, ono, što da se jebate ne... Sad... što ne bi napravili radio stanicu? Pa tehnički e, ovo je već pa studio. Te... <laughs> ovo je već hmm. studio. Slash spavaća soba. Duki, Red. kako da mu kažemo? <laughs> šapnimo! A, e da, šapnimo. Pa, kako da ti kažem, e, više namenski. Više namenski. Ne, ne znam to gde. To se u momentu transformiše. Pa ne, da, transformiše se kao i moj. Malo muziku sa, kako se zove? E, pa, sa Banetom Banećem, e, ako se ne varam, bit će naš gost u nekoj od narednih e, epizoda. Ako, izvinite što ako ovako pričam, narednih. sipam sebi piće. Razumećete. Verovatno ne, vi radite isto to. 10 godina neće razumeti. No, će dana, de, deca danas piju od malih nogu. I vi što pijete od 10 godina, marš kući na spavanje. vi što pijete od 10 godina. Ma kakav je to done, done, Donesite Ma, i nama nešto. Toga. Donesite i nama ti nešto. Ti propadne nešto. jetra do 25. O, ima treba ja vidio. Zdravu ko ja. Ima, ima ja video. Ne, možda smo trebali da napomenemo odmah na početku da biste upotpunili iskustvo slušanja ove da, emisije, bolje da, bolje da budete pijani. Ja mislim da ili... da bi trebali definitivno nešto da uzmete. E, i onda Ako već niste ono brzo. Snimite to što brbljate tako ko E, ne. definitivno, definitivno. I, I onda <laughs> feedback. <laughs> ja sam za. Sve ćemo pa da mi vidimo, vas da uputimo. Ko bolje se. A, pa, mislim, sranje sranje. Sad, različite su interesovanja. Ma ne, ono, sad šta znači, se može... mi sad mi o sportu da pričamo. Ajde, prvo. Eto, šta, e, dakle, ajde, znači, ajde, sad smo gledali opet Đokovića. Da, I Znaš, formulu. Ne, aj sad for, gledamo i formulu. Pa dobro. Đoković kako vozi formulu. Sad ne, ne možemo ne, o futbalu ne. da pričamo, pošto si ti naučio pre dve nedelje šta je offside. E... To je sramota za čoveka s toliko godina da ne zna šta je offside. Ok, zato Pule nam sad ti objasni pitajte, šta je offside. Ajde, pitajte babu ili Pule. Da, pa ajde. pitajte dedu, <laughs> baba ne gleda futbal. E, dobro, manite vi babi i dede, već više dosta ste ih zajebavali, ono. Ajde, Dobro, Pule. Dosta, dosta bilo opet, ne, ne, ne, evo, zanima me, zanima ne. me opet. Ajde, Pule, šta je Šta je offside? offside? E, ovako. Upališ računar, pošto Pa ideš na Google. futbal sad možda se gleda ne i preko kompjutera. Ne, ne, ne, ne, moraš ne, ne, da ne, ne, plaćaš. ne, ne, ne. na Google, bre. Čekaj. Nemoj mi te humoristi, kao, nemoj, Ne, reci ne, mi šta upališ je. računar i internet uključiš da bi mogao da vidiš u futbalu i napišeš, otvoriš www.google.com rs ili bilo šta, šta može, ako znaš internet. kineski, može i kineski Google. Šta su ti isekli internet? I ako napišeš OFF side, valjda tako. I napiši lepo na srpskom, onako, ko, po vuku offside i klikni enter. E, i ako posle toga ne budeš znao šta je offside, idi na najbliži most, po mogućstvu neki višak i <laughs> iskoči s tog mosta jer glup da nađeš na Google šta znači offset. Ili jednostavno pitaj nekog pa će on da izgoogla i da ti kaže šta je. <laughs> googlaj ga, googlaj ga. <laughs> A šta pa ne, da li si zadovoljan mojim odgovorom? Ne, nisam, zato što nije da smo mi ciljali da ovo bude informativna emisija, ne, uopšte nismo išli na to. Ali ipak, ako sam te lepo pitao, ako si hteo da budeš pametan, da iskažeš kako e, je rem, aj mi sad. Dakle, mi igrač. ne otkrivamo svoje tajne. To nije vaša tajna. I opet, i opet smo se vratili na činjenicu da e, je e, Pula SVTNA i... Ja sam na sad što ste vi... I skroz jako neće. mnogo puno, baš najbolji na svetu i to sve. Ovdje ne znam ako zanima, koliko sam ja tu, dakle, evo, pokušat ću, pokušat ću da sedim. Dakle, Ajde. imate igrača napada. Dobro. Da, I... Zamišljam. Ček, koji broj nosite? Ej, da, da, to je bitno. E, mislim, mislim da je, pe, aj petice je lep broj, onako okrugao za koga, koji, koju, koju utakmicu si gledao? Jesi to razlikuje od utakmice do utakmice e, ili ste da, jedno? Da, pa mislim da ne, ali mislim da je važno da je teren zelen. Aha. Da je... Jel štrafte zelen? Meni e, crkne e. TV, šta ako mi crkne, da meni posle 10 minuta se izgubim boja, ako ti znam da li je zelen teren ili nije. E da, pošto ima svakako. Imaš je crvene kao... Ne gledaš zvezdu i partizan, pa ne, to je... zvezda koji je partizan. Pa gde bre imaš Duki, ajde, toliko, ba, to je tenis, ne futbol. A sad ovo ne znam ni koju stvar ti pričaš. Dobro, Duki, Ove, ovaj, isključit ćemo mikrofon tvoj na trenutak da, da, da se baš ne brukaš toliko. Pa ne, e, polako ne. E, dakle, teren, zelen, štrafte, e, da, da. neki napad Evo, i ne, naši sponzori. Ove nam sponzori tar, šalju poruke. Ajde, Ove nedelje nećemo deliti besplatne piliće. Očigledno. Možda sledeće. Poslaćemo vam mailom. Mlada piletina je u ako, pitanju. Ako se sponzori... A. A. A. A. A, wink, wink. No, offside. E, dakle, ovaj ide, napada. I vrati se u vremenu. Ne, ne, to je nešto drugo. Aha. Ide, ima loptu. Okruglu. E, I sada, sada taj, e, ne taj što vodi loptu, nego ovaj drugi ne sme da bude ni jedan igrač da. napada ispred igrača odbrane kad mu ovaj što ima iz napada loptu uputi loptu. <laughs> da. Pratite me, tako? Pratite. Da. Izgubio se teško od lopte, ali... <laughs> ja znam šta je offside, pa ne moram biti da Pa bilo bi dobro da si slušao, pa možda da potvrdiš. E, ajde, reci, da li, da li samo menje gluposti ili... Nije, ja mislim da je bio pravo. I prestani da, da ja, se ja mislim da... da. Prestani da se skine. Ne, skidam se, on pakao je ovde u ovom studiju. Čekaj sad. A. Reci ljubavi, u programu si. <laughs> Kako sam romantičan, to je strašno. <laughs> Šta? Kasnije tog dana. <laughs> ovaj... Znači, ovo sećaš. A, <laughs> da. ne, najbolji deo. Mislim, ovo što sam poslednji rekao, to mora. Jel da ovo ili ovo? Ili ovo što je bilo zadnje? Jel ovo pa što si rekao da, da ovo... Sečeš, nema me zajebavati. Ako nađem nešto, ima da te... Mi znam gde živiš. <laughs> da, tu Upravo si. Upravo smo tu, da. <laughs> Kao, e, sad kad vam pusti ovo kao ovde sećaš i te fora nije ništa kompromitujuće, znači nisam vas psovao, I, i tako, ne, nis, niste vi spomenuti, vi koji me bar poznajete, a i vi koji me ne poznajete, da vas ne. Baš! Tako da, Brane, znaš gde treba da sečeš, gde ne treba da, da sečeš. Da slučajno ne dođe do nekih problema, Da, da, da, već smo ovaj, krenuli za naše, o da. Za, za neupućene... Inače, za neupućene, uh, pa tri, troje budala su u, u jednom nas bendu. Trojica, nas trojica, koja se, da. Koji se uh, zove... Sad ću da vas čekaj, obavestim. Čekaj, čekaj, samo malo, samo malo da vidim. Uh, da, čekaj. Mm, da, uh, My Black Thread. E, jeste, jeste. I dakle... pre toga smo se zvali, nije bitno sad, nismo imali nešto obožavaca, dok Pule, to jest ja, nije predložio da promeni se naziv. I onda smo dobili čak tri slušalca više. Tehnički imamo 50 fanova manje. 50 fanova manje. <laughs> da. To su... A to zato što su zatvorili Facebook ti ljudi. To su one... A, to su one a, a, a, Znaš onaj da, poker na Facebooku, tu da, su da, da pukli da, da, da, da, pare. Da. I onda su zatvorili Facebook. Ma ja mislim da su to one ribe koje ste izvređali. Ali da li imaš više pa slušavaca? Uh, e, Pa moguće, da, ali ne, ali sve se, ne, sad se računa po Facebooku. Koliko imaš ljudi na Facebooku, toliko te ono sad. E, pa da, imaš da, ono, jebeš. ne znam, no life, reklama na TV-u, potražite nas na Facebook stranici, kakav Facebook, daj mani me se toga, no lifer sve živo. Mislim, nije da sedim po ceo dan na računaru i igram nešto drugo, ali Ili gledaš nekog drugog kako igra nešto. Da li ste ikad želeli da učestvujete u ratu? A neću ispred da sadite svoje useve. Facebook. Rekao sam pre godinu, dve i nema šanse da otvorim film. Pa da bi mi sad dobro došlo da se dogovorimo u sledeće nedelje treba da imam tu malu maturu, pa zato 10 godina malu. A, a? Mala matura, nisam a. ti pričao to. Ne, ne. 10 godina male mature, nisam mala Ne, ne, Jedan ne, ne, ne. pre jedno mesec dana do, dođem kući, kaže Burazer, preko Facebooka ga Ljilja neka, znam sam po imenu. Ljilja, Da je, išla sa mnom prva dva osnovne škole ono, u Čelarevu dok sam išao u školu. Kao da li bi ja došao, pitate da li bi došao na kao 10 godina male mature u Čelarevo. Preko Facebooka bratu poslao. Reku dajmo joj moj broj, pa ću se javiti. I kao, ja iskažem, pa to je sad trećeg, poslani i po dinara, trećeg ili četvrtog, nemam pojma kad, to je tamo valjda sledeći vikend, 10 godina male mature, išao sam s njima dva razreda osnovne škole, ne sećam se ljudi, znam sam ih po imenu. Pre 15 godina sam video te ljudi. Bro, što, On, oni što ste tukli. Pa niko nije nikog Jel, tukao, ali ono kao mogu. Zvali, razumiješ, da. ja kako, evo, ajde, kako bi nas sad iz osnovne škole, ako pa hoće kad su svi bili su se predroz, predozirali ili su po zatvorima, ko da te zove na malu maturu u našoj školi. Da. Nema nikog normalno, ili imaju već decu odavno. U zatvoru. Pa sad u zatvoru. <laughs> nema mesta i za dete u zatvoru. Pa, Trebalo bi da ima. Ne Tako još. da ovaj, su me zvali kao na 10 godina male mature iz Čelareva i vjerojatno ću otići. Samo ne znam kako, razumiješ, ne bi idem kolima, ko će se voziti, pijana. Pa ili imaš još nekog tamo, ono, kao, pa nemam nikog. rod neki? Da, ovaj... Šta, otišli su van zemlje? da, van. Otišli ne, otišli su u zemlju, a neko drugo. Piš. Respekt. prema njima. Ovaj, nemam nikog tamo. Ne znam, Mare mi nešto priča kao, odveš ćemo te ja i Badžić. E, da, i oni će tamo da, da, da Kao, posle ćemo da odemo u Bačku palanku pa da ti se vratimo, razumeš. Reku, ajde, vidjet ću. Da, neko. Znaš, ne, ne znam te ljude, ne sećam ih se mm. uopšte posle 15 godina, znam ih po imenu i prezimenu mogu da nabrojim 20 ljudi koji su išli, mislim, toliko i verovatno i bilo u razredu. I bila dva razreda, naš 40 možda. Ali ono, nemam pojma da li se meni sećaju. Znam par, ono, ljudi koji me se sećaju ovako i koji su mi par puta nešto slali da imam Facebook, već bih davno našao, preko brata znam. Normalno, Pravo. Facebook. opet, Facebook opet smo Ne, opet, ne, Facebook spaja ljude. Mani me ti. Ja znam da to spaja, jer je pametno imati Facebook. Ali fora što sam ja... Dakle, barem sam svima, jednu stvar dobro uradio u životu. Jesi. <laughs> Ovaj, ali sam ja rekao, ja svima pričam, neću da otvorim Facebook, ja iz principa neću da, zašto držim do svoje reči i nema šanse da na, napravim Facebook dok mi ne popizneš. Jednom sam teo da otvorim i stoji mi klik onaj na confirm ili šta je već i rekao, hoću, neću, ono, kao, znaš, kao u filmovima, ono, delete or not razumeš. Hoću serem, kao... neću serem. Mm, dakle, to je, bila, to je bila ona scena od 5 minuta, ono napetost, onako, da, da, da, graške znoja ti je, ono, da, da. idu da. niz lice. Ten, ten, ten, ten, ten. E, to, to, svi se gledaju. Mm. Nisam napravio. Pa ne, ali to je dobro za posao, napraviš neku stranu, ono, mislim... E, sad, Ma kakve sve gluposti... Traže, babe? <laughs> Ako imate babe. neku babu, verovatno je upoznala. Jole. <laughs> ok, dakle, glavna tema današnje prve epizode su babe. Su babe. Jole. Ne, babe samo. Jole, jole. Samo prolaze. A, znači, stalno ga neke babe zovu, dođi, napravila sam pitu, zeljanicu, dođi na ispekla sam pile, razumiješ, ko da nemaju sinove, unuke, čerke, nešto. A možda kao za čerke ga traže, e. što e. kao poslova. Pa sve dok ne žele da ga jebu babe, sve je u redu. A ne zovu ga babe nikad zbog toga ne uzim. Zovu kao, pa, ej, dođi, ispekla sam pitu, razumiješ. Kao, ej, izvini, moja čerka je udata za nekog luzera, treba neko da rastvoji brak. E, a sve čerke što najgore se još... Tu smo, tu smo. Jole. Izvini, izvini. <laughs> Cenimo te, ne, stvarno, drug si nam i sve, e, ali e, da, ono, evo, a, još, trebaju još nam neke priče. Još jedna reklama, već kad smo tu tamo su stigli e, na tu da. temu, ukoliko ste nezadovoljni svojim brakom i, i, i vezom i to, imamo prijatelja strašnog, rastura brakove za nedelju dana. Brakove, dugogodišnje veze, razumiješ? Samo potrebno da upoznate s, žen, pogotovo žensku osobu, mislim, Jel? Sa, sa, sa, sa njim. Pa dakle, servis se još nije razvio. Čovek da. odmah. Znači, proverena informacija. Reci mi još, reci mi još o tome. Iz svog slučaja, odmah rastura. Ne mora ništa ni da... Dovoljno je samo da ga ta osoba pogleda. To je sve. Rešava se stvar posle nedelju dana. To je magija, da. Da li postoji neka garancija ili uh, vreme? Godinu dana, godinu, godinu dana. Godinu dana, U roku nedelju dana ne rasturi, vraćamo pare, možda. Čak, ne naplaćuje se. On to On to iz ljubavi. O, iz ljubavi, da, da. On je kao Gandhi, ono, samo što rastura <laughs> brakove. <laughs> samo što je debavi rastura brakove, da. pa dobro, šta da. Ali si ga ti najavo kad dođe. Nije debel, šta je debel. Pa dobro to. A ne, ali opet <laughs> kao, izletelo mi je. Izletelo. E, čekaj, on nam nije dozvalio da ga spominju u emisiji. A joj, da, jeste. Jeli? <laughs> Da, ovaj, morat ćeš, ne, ne, sad ćeš morati kad budeš pravio, ali ozbiljno sad, kad budeš pravio Ok, da, kad... set, set, set, set, set, E, onda tu gde pomenemo... Jole. Ti reci... Jole. Jole, <laughs> ili nešto, znaš, ubaci, bit će strašno raz... Zašto moraš da sve preslušaš pa da vidiš gde da ubaciš? Evi ga, onako nemaš šta da radiš. Ma, to je malo zajeban posao. Hvala. Kao da imaš nešto pametno <laughs> da, da radiš sutra. Hvala, hvala. Šta imaš da radiš sutra? Igra večera. Ne. Pa i... Ne, ima faks, čekaš. Da, došli, čekaj, smo rekli da će mm. današnja tema da... Bude ne, faks, babe. Ne. Dakle, babe. <laughs> Ovaj. Stare <laughs> žene. ne, ne, ne, došli smo na temu. Uh, kako je tvoja majka <laughs> rekla... Rodila idiota. Rodila idiota, dobro. To je žena, sad šta je, možeš. Ja bih ga desio. I ona kriva. Desi se najboljima, ja bih ga. Uh, slušajte, Samo jedno da pomenem. <laughs> Ovo se seče. <laughs> Ne, ne, ne, ne seče se, ali... Sve to u redu što je moja majka rodila šta već. Okej, okay, sve to stoji. Ali moj čale je pravio. Tako da vi serete po njegovom radu. Čovek baš da ne bio pijen. Jebi ga. Ja, e, obično se to tako pa dešava. Pa kažem da si se najbolje. I e, ja kažem. Kome još treba da... Ali jebi ga, ja nisam na FTN-u kao pule, tako da ono... FTN, šta to znači? Šta, šta je to skraćeno? Ne znam, ja sam samo tamo. <laughs> Fucking e... something something. Pa... E... Rekli bez reklama. Google it, opet se vraćamo na staru dobru temu. Ne, bez zezanja, bez zezanja ostavit ćemo link za Google ispod videa i da, da, slobodno onda... Slobodno, sve što vam nije jasno, koju god reč čujete, samo u Google ukucate i dobit ćete objašnjenje. Uh, većina ljudi, ako je već došla do ovoga da sluša na internetu... Da. Dovoljno su pijeni i boliku. Oče, okej, okay, ako sad već ovo čuju, da. Ali, mislim da ono, znaju i da koriste Google i znaju gde da nas nađu na ostalim mestima, ali, znaš, nismo imam, razmislili. Imam pitanje za... Izvinjavamo kako, kako se. Ste nas, kako ste, ako slušate ovo, ljudi, kako ste u ime pakla uopšte došli do ovoga? Uradite nešto na Twitteru, kako ono... Koja vas da. zajebala da slušate. Ne, stvarno. E, okej, okay, ne, nađite nas na Twitteru, pošto očigledno ste jako Twitter. spretni, imamo i Twitter. Imamo i Twitter. Joj, Brane, pa gde nas nisi stavio sve? E, okej, okay, okej, okay, dakle, Nemaš prvo sam... Nemaš negde broj telefona da mi ostaje. Ne još. Dobro, nema. Ne još, ali hvala na ideji. Obožavam. <laughs> A od sutra? obožavati od sutra, kad full... krenu da me spamuju. Pa ne, mogu ja da stignem toliko kredita, mislim, nije zbog vas. Ali... Pa se zove spam ako ti šalju i na telefon ili... Pa, <laughs> sad, <laughs> ja bih rekao da jeste, ali sad šta ja znam. Okej, okay, moguće, moguće. Pa ne znam, kako, šta, bi to, šta bi bilo spamovanje u pravom životu? Kad ti neko dođe i... <laughs> Okej. To je spam. U pravom životu, hoćeš u pravom da, životu. Dobro. Pa tehnički, da da. tehnički mislim da da, pa ono. To je to, da. Osoba koju ne poznaš koji tako dođe i be. Koji tako dođe i priča ti nekih gluposti, ono. Kao mi i vama sada. Kao mi i vama sada, da. Zamislite ovo kao dobro organizovan spam. Dobro nije baš toliko dobro organizovan. Dobro. <laughs> <laughs> E, organizovan će, sljedeći će biti bolji. Ne, sigurno, evo. Ovde smo imali tehničkih problema, jer vlasnik stud, mislim, vlasnik, direktor studija, Uh, vlasnik... Je morao da navlači ženske čarape na pitaj Boga, sad ne kažem na da. šta. Ovaj, pošto ćete svašta pomisliti, onda bolje da ne pričam. Jebi ga, dame i gospode. Uglavnom morao je da podesi opremu, pošto je oprema pravljena od ženskih čarapa. Većina, I od najbolja... kineskih, kineskih cediljki. I kineskih cediljki. Pa pa ne, najbolja, najbolja studijska oprema je napravljena od, e, Komunizam. od, e, od, od ženskih čarapa. Od, Većina, nazem. većina dobrih mi, stvari. Kineski, kineski. Ovaj, ono kao homemade fora, pa okači na YouTube, Kang, pa ljudima možda trebaju imaju viška najlon čarapa i cediljki, pa možda im treba za mikrofon. Tako. Da- pa ovo što sad kažemo... Kako se zove, šta je to? Štitnik za mikrofon? Pa to sam sad htio da kažem, nema pojma. Za mikrofon ono da se ne čuje p b b b b <laughs> u mikrofonu i kad snima, da, to p. Ti nemaš p, pa onda nemaš. Da, ali da ti si daleko od mikrofona, pa ne bi trebalo da imaš tih problema, nadam se. Sad, kako to šljaka... Da ga ne uduvavate. E, vidjet ćemo kad se završi. Vidjet ćemo kad se završi, pošto apsolutno nisam siguran da sam pritisnuo rekord, ali... Pri, prilično sam siguran da ćemo pa morati... Pa nešto trepti tamo pa, tebe. Pa, jezda ovo tamo bljeska i... Ne, možda da sad bez veze tako. Meljemo bez veze, onako, sigurno. I onako, i onako bismo upali... Nik... U, a što je meni prazna čaša? Ne znam, zato što pa sam sebi sipaš. Ste neko rep sipanje. A sad, sad, donekle, sad je ne. prilika, već kad sam nasur. Ne, done, donekle i jesam ono kao. Sačekat ću par minuta da, da odete do frižidera ili, ili bifea, da, da Dopunite municiju. sebi čašicu, Dopunite nečega. municiju. Nešto kratko najbolje. Mislim, ako pijete pivo, može i pivo, ali bolje nešto kratko sa mnom, pa pa ono kao da nazdravimo sa našim vernim slušacima. I, i, I onda da kažemo, živeli. Živeli. Živeli, živeli. živeli, živeli, Oj, ljudi, živeli. E, e, e tako, žive, živeli gledaoci, slušaoci i šta. Kakvi gledaoci, pa ne gledaj nas. Pošto pa ne, e, zna... Nemaš valjda neku skrivenu kameru. A pa ima i to, ne brini. A, otkrio sam se. Ne. E, evo, evo tamo u mandolini. Otkad da ja znam šta ti snimaš ovde na ovom kavu. Otkad ja znam. Da, snima, znam, znam. Čudan si. Da čude, pa čude, znam. Bane Panajotović uvijek bio zajeban. Mhm. E, nemojte se kačiti sa njim. Nije izazov. Ako već niste, otvorite mi Facebook fan page Bane Banajotović. Kako je, to puno? Puno ime. Branislav Bane, Bane Banajotović. Branislav Bane Banajotović na Facebooku. Ako već ne postoji, otvorite. Ili ako ste <laughs> Branislav žlabane, pa ne otići, izvinjavamo. <laughs> Javite se. <laughs> izvinjavamo se zbog ovoga, ali... Ako stvarno postoji tako Ako osoba. postoji neki Banajotović, ja ću da ga upadnem. sorry, sorry. Ali zapravo nije nas previše toliko briga, nije ali... Lič, nije lične prirode. Nije lične prirode. Ko je to izmislio? Mare? On je Bili. Bili. E, Bili, Bili, šta bi od tebe? Pa to kad se podfikario sebi nogu. Ni, e, Šta, prvi put uzimam sekiru, ne, test. Smatac je, Pa, I, vi ste mi, sekiru, i, i vi, vi, tri, Bra, ne. Pazi, on je se mi nogu mogu da otikari, mi smo umrli ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, želim samo da nagledam, dakle, tri, tri, Škarca, ne, ne, ne, daju devojčici sekiru da seče drva. Tri pijene budale dala u da ni, bili da pijeni, bili smo mamurni. Da nisam sad koristio iglu i konac, sad bi se osjećao tako... <laughs> <laughs> tako... Uh. Ja ne znam ko nosi pantalone ovde. Pa, pa, pa ti, ti, da, ne, ti, si mi sumnjiv, ti si sumnjiv nešto. Vrati ga u gaće u Da. A, da, da. da, da. <laughs> Eto, ja sam tamo sa tri moja dobra druga, koje poznajem, piti Boga, otkada i koji znaju koliko sam ja smotan. Od pre rata. Od pre rata. Ja ne I oni mi dozvole da ja uzmem sekiru u ruke, da, da cepam drva. Dobro, mora se ne. nekad naučiti. Ne, morao sam nekad da kao... morao sam nekad da <laughs> naučiti. tri prsta, tri prsta. <laughs> Jebe, jebeš prst, imaš još devet. Ali nije što se oni iznervirao, što smo počeli da se tepamo god debili. Da I onda je, kre, i onda je krenulo ona varijanta... Onda je popizdeo, ostavio sekiru i otišao, nije se javljao sad vremena. Dobro, <laughs> još nije povitlo. Ja bio, ja bio, bio mamuran Ja bi vas pa, povitlo. Prvo, to je bio drugi dan, ono već. A koji je dan bio, bili smo svaki dan. Ja bi vam glavice potpikario. To da. ti najlepše stvari, odeš negde u divljinu i budeš šest dana. Mamoran i pijan. Ti se ne sjećaš, bio si pijan. Pa, ja sam bio tu najgori. <laughs> da te... glavu. Jednom, jednom od redkih puta Pule je ono kao, dobro, ja kad, ja kad odem na neko kao kampovanje ili šta već, I ono kao, ok, ja idem iz grada da se izolem ljudi, pošto sam obično tako uvek među ljudima u svojoj sobi. Ali... <laughs> Mnogo ljudi prolazi ovde. Mnogo ljudi da. prolazi kroz ovu sobu kad ja ono... Ali kao idem da se izolujem, I sad oni kao, ja idemo u diskoteku, jer mogu da idem u diskoteku u jebenom Novom Sadu, da želim da idem po diskotekama, išao bi u Novom Sadu, ali nema to veze. I ti si u šidu pijan kod upe i... Ne, nisam ja, nisam ja, Pule, Pule. A, pule je pijan. Pule je pijan. Sad sam ja kriv. Da, možda sam ja neka... <laughs> ne, već me grize savest, pošto ova priča uvodi u to opet... Čekaj, ja sad imam drugare u šidu. Ima sivu zonu. Imaš? Pa, imaš? Bivše. Aha, pa dobro. Zdravo, bivši drugari Pule, to je u Šidu. Bio sam tamo mesec dana. Šta najbolje? Mesec dana. Mesec dana sam išao u Šid svaki dan. I e... dobro, Pule se razbio toliko da nije mogu da stoji, da je pao na leđa, lupio glavom od pod, dozve, dovezli ste ga kući, stavili da spava i onda je Pule nestao, pošto Pule išao da piše negde, baš da ne piše u prednjem dvorištu, otišao u baštu i mrzelo ga iz bašte da se vraća u prednje dvorište i lego na travu i lego da spava. I onda su oni napravili paniku, gde je Pule, gde je Pule, šta će s Puletom biti, i onda su iščupali klupu iz, koja je bila zavarena u, u, u, zakopana u zemlju, i onda su tu iščupali klupu i stavili mene na klupu, pošto ja nisam mogao da spavam, onda su doneli, otišli unutra, uzeli Ligeštul, to ti je poljski krevet, izneli ga napolje, doneli mi ćebe i stavili mi da spavam. I ja se budim u pet ujutru s najvećom glavoboljom u životu, ovi dalje piju i zajebavaju se, a ja mrtav pijan više ne mogu da živim, samo da spavam, oni neće da ućute. I to je bilo tako. E, zapravo, samo sam hteo da kažem da se Pule napio i otišao je uz klupe i pričao s nekim devojkama. Koje nisu bile maloletne. Kako to ima veze sad sa životom? Pa nema, ali tu sam priču hteo da ispričam. Tako ja ne pričam kad sam trezan. Uh, ja. Da- sad si me, nisi, inter, da, nisi interesant. Sad ispade kao da sam ja neka budala. Good, good, nisi interesantan. Ali samo htio da kažem, da kako si smaru neke ženske na klupi, pored kako si popio ono A, to. A to što su pobegle od mene posle 10 biju. minuta, jevi ga sad. Pa to kažem, ja sam hteo, ali i ta tvoja priča mnogo bolje od ove što sam ja hteo da ispričam, tako da hvala. Pa ne, sad da ne ispadne da, da, smo neki, da su neki kreten, nego sam normalan čovek koji tren, potrebe. trenutno je našao nešto. Definiši nešto mislim, ovo je snimano i haj, nego što je pušteno na, na, na, na okačeno na internet. Da, nije posle nikako. Nije sutra dan, ono, po... 6. E, maj. Tako da, <laughs> svi koji se osjećaju uvređeno, to je zato što je to snimano i haj pre nego što, ovaj, naravno. Da, da. Baš to, tada kada smo išli e, taj put, e, u Bikić dolu smo bili, ako se ne varam. Da, ta da kuća. Da pratite, tamo. Veoma fino mesto, imaju dobru pekaru. To je uglavnom to. Kako pekaru? Nije pekara. Ma nema tamo pekara, ima jedna radnica, državna. Ok, imaju super radnicu, onda to je uglavnom Kako što imaju. Kako super? Ok, <laughs> <laughs> pokušam da pro... Gde ti bio? <laughs> Pokušam... E, Jesmo mi bili u isto mesto. Pa pojma nemam, ja nisam nijednom išao do te radnje, ali pokušam da, ono, znaš, da predstavio kao fino mesto za ono. Ti si bio taj koji ništa nije da. radio, sam oči pikario sebi prste. Ne, ja sam kuvao testeninu. Dakle, e, e, e, e E, da, tu smo, e, tu o, e, tu e, smo, e, tu smo, tu smo, tu smo. Znači, šta ovako, je on radio? Nema veze, sad ovako. Ja uzmem da kuvam testeninu i sad otvorim jednu kesu 500 grama ili kako ono... 400, 500. 500 grama, 500 grama testenine. Ajde. I sad, koliko je bilo nas je četvorica. E, kuvam testeninu i sad... Jole. Dolazi. Samo to kuvaš. Kao da, šta fale? Pa bit će nam malo uzmem, napravim sve to, odnesem njima da jedu i vratim se da napravim još jednu turu, još jedno pakonje otvorim. I ništa, oni tamo žderu, žderu, žderu, žderu, žderu, ja tu kuvam, kuvam, kuvam. Ništa, donesem ja i iz te druge ture, Jole. baš mislim da je Jole. grabio jedan paljak. E, I kao, ja, sam se najeo, ja, ali je dobro, ja, pa ne, mo, ne mogu više. I u suštini, poenta priče da je šta? Šta, šta je tebi? Malo zvučnih efekata. <laughs> da, tako zvuči jedenje testenine. <laughs> Da. Znači, ako tako jedete testeninu, savjetujem da idete kod lekara, pošto nešto nije u redu sa vama. <laughs> Ja sam vaspitan da se da hrana... Da hrana se, da, jedem testeninu, a i hrana se ne baca. Tako je. Nema bacanja hrane. I oni, dakle, niko nije hteo sutradan, a ta testenina je ostala za sutradan, niko nije hteo da jede tu testeninu više. A neću da jedem dva, jednu stvar dva dana, a, Ali traži... Da, to je baš, baš ga ono... Baš me, stvarno, e, e, stvarno, to me je tako ono, reko jebote tražiš da još jednu pa gladne ti ja oči. Ja tražio da skuvaš tri puta. Ne, zapravo s tobom nema nikakve ono, kao, al, al tu si, moram tebe da gledam i da se derem na tebe. Pa ne, ajde, ti si deo te kompanije, pa ti si deo kompanije koje je ono, htela da jede. Bože, čovjek se dere, nisi. Ti si deo kompanije neprijateljske. Ja mislim, taj ceo dan, ceo dan sam je, dakle, niko nije hteo da jede tu tesninu, da se ne bi bacila, ja sam je jeo ceo dan, mislim, sa pauzama onako, kao u obrocima i sve to, da ali opet, jeo sam testeninu ceo dan da se ne bi bacila. Ko, ko jede ujutru mamuran još? Pa, ja nisam hteo da se baci. Pa ti jedeš, ti Pa dobro, to smo ustanovili. E, debil, budala i imbecil za sada. Budalo, idiote! Komunjaro! <laughs> Copyrighted. <laughs> dobro, i seći. Nećemo seći ništa, bre. Imamo YouTube kanal. O? Oho, da. Za mene je emisija završena. I sve se ovo snima, dame i gospodine. Ne, ja ne. Ja kažem da ima skrivene kamere. A, pa, evo, u, mandolini. E, ne, e, stavit ću na onu varijantu kao uslikat ćemo se nekako i znaš, ono, imam kao šablon za something something, kao epizode. Photoshoot. Pa, nadam se da ovo što kaže recording, recording, recording, znači da, da znači da, snima. znači da snima. E, dakle, u Novom Sadu je otvoren na bulevaru oslobođenja negde KFC. I nećemo da reklamemo u suštini, ne. E, otvoren je KFC, i, a pored, odmah pored, e, ima billboard e, koji reklamira McDonald's, McDonald's, i što je ono kao, što neko je to baš namestio savršeno. Šta fali državi? Šta? To ovako uzreći. Pa sjajno država. Sjajna Nikad država. bolje. Na državu. Bija da Mm. Za državu. Mm, mm, mm. Da, da Za da, državu. Živeli, živeli. Živeli, mm. država. Azerbejdžan. Tako jeste. Evo, pošto će ovo sigurno, pošto svi znaju srpski, ovo se sigurno u celom svetu sluša, možda nismo trebali da ubacimo ime baš zemlje, ono, da ne ograničavamo Pa dobro, ako je ovaj Ma, mogu Kazahstan, možemo mi i Azerbejdžan. Kako Srbija sad? Ma ceo svet je Srbija. Ma, Azerbejdžan je zakon, naša zemlja, Azerbejdžan je zakon. Da. U Ta štini... Srbija ne zna ni ko je ništa. Tako da se u gej republiku. <laughs> da, e, da, da, ljudi... Da, probao sam, probao sam, e... Pule, e, veliki da, poklon. Dobio da neko. E, šta gej dobio? republika. E, evo, ovako kao prvo da vas uputimo, postoji igra na internetu, ne plaća i unosilo šta već, ali eto, zanimljivo. E, besplatno je, koliko ja mislim još. Ono, da, ali, ali bolje je kad imaš baš keša. Ako imaš keša i ako si stoka možeš da trošiš. E, igra se zove E-Republic. Gde je Republic? Nego je baš E-Republic. Čut, čut, e, ne, ne, ne, ne, e, ne. ne. Imate lika, mislim, vi ste taj lik, otvorite profil, kao i na svemu ostalom. E, E, ratujete, radite u firmi... A možeš to jebati? Pa... Tehnički. Ne. Da jebaš igru. Pa ne samo tehnički, nego apsolutno ne. <laughs> da se razumemo, ništa. Al, ono, čemu sve to? Čemu da. Odjedno mi kaže, imate neotkrivene tri, ne znam ja, plantaži ili tako nešto. Šta je, kad je? Od juče. Od juče. Posadio heroin. Ja sam da... Kokain, šta već. Ne, žito jebi. Aj da aj da je heroin. Mak, stare. e, odjednom mi se kao stvorilo kao, e, imate nešto da obradite tri polja žita i o, imate jednu fabriku kao za pravljenje hleba. Rekao, va? I kako praviš? Pa nemam pojma, napravio sam nekih... E, Sto. tako nešto. Klik, o, fora igra, možete da provedete sat vremena na četu i to sve. Ja iskreno provodim nekih 5 minuta, ono, klik, kao da- e, klik, tamo, klik, klik. klik. ceo dan da, da provedeš. Pa ne, možeš, svugde možeš na internet da provedeš ono, ceo dan. Ima dana dan na Tu, lepa organizacija na četu, o, kad se, kad ko napada koga i to sve, ali... Ostaje, ostaviš svoj referal, pa ti se oni ulube, pa ti još dobiješ para preko njih. A. Spomeni još neki restoran, možda dobiješ ono... E-Republic slash Pa ćete vidjeti šta je Ali ako već ste tu, ispod e, ćemo dakle uračunati taj neki. Srbiji. Da. Cela da. tri lika nova će da se prijave. Možda vam to ništa ne znači, ali ono eto. Ali, ali znači će. Pored linka za Google ostavit ćemo vam i neke još ne, razne linkove. Ne, znaš ti kako to sociološki počelo? Da imaš ljudi su se posljednji put okupili na Cero, bilo ne znam koliko, 300, 400 lupio sam sad, ali bilo je to... brdo ljudi, razumeš. A jeli? Prvi put su, znači, upoznaš ljude preko igrice, pa si ih upoznaš uživo ovako. Postalo je onako, znači, igra postala... Kult. Ma, sranje je postala igra, <laughs> ne trebate da igrate sad. neću da vas Marate, lažem. Neću da lažem. Ali, što, znaš, dve godine igraš tako nešto i se jebaš s ljudima dve godine i posle ih upoznaš uživo i vidiš da su skroz normalni likovi. A mislio si da su i bio. Nisu neki gikovi ko ti, ono, da. Ma nije, ima raznih, bukvalno ima ono, matoraca koji imaju decu do devojčica koje, ono, idu u osnovnu školu. Imaju decu, ali ne briga, treba zvati socijalnu pomoć. <laughs> Mislim... Pre, previše igrate video igrice, ono, dete da. ne jede, dete ne jede. Bre, sve ranije i ranije sad počinju e, deca da koriste internet i, i sad kao što je Pule ono naglasio, znaš, e, i e, taj sistem kao, ovo što smo mi sve sad stavili kao da je za iznad 17 godina ili šta već, kao, Evo, koliko je moguće? Došli sponzori. Pa došli sponzori, ali e, nema to veze, dakle, koliko je, da, nema veze, sponzori ko sponzor, nego, koliko je, koje je to osiguranje kao da na internetu dođeš negde i kao sadržaj sajta je za iznad 18 godina i sad kao Neću znači, ne, da, nemam, da, da. ja nemam, klik, ne. kliknut ću no. Kliknuću ne, ja nemam 18 godine i neću. Sistem valjda ne, ne funkcioniše, ali to je neki način kao da... Sistem ne funkcioniše, to smo... Ne, ja ne kapiram o čemu. Da A ne, e, fore je u ovome, dakle nije tu da te... Šta za... se ja klinac? Zašto ja ne bih kliknuo? Nema to veze... Ne, nema to veze da li klikneš, slušajte, u ovome je stvar. Da možda ne bi trebalo da čačkaš taj kabel. Taj kabel, misliš ono... Nemoj bre jebat taj kabel. Ne da će se otkačiti. moj bre jebat kabel. Ne. Sada brane pizdiš da ja diram kabel. Drži Ako se sad lošije čuje, to zato što sam ja drvno kabel. Samo zna, ko zna koliko on dugo to već radi, tako da... Ne, šta dugo, sad sam pre... Okej, okay, okej, okay, ja samo kažem da nemam pojma koliko to dugo radiš i... Dobro, ajmo neko zjebancu da okay. počnem. Odem ja na pijacu da. Šta si radio na pijaci, majko? Šta, zapravo, zapravo nisam bio na pijaci danas. Znam, da, zato što ti ni kreneš na pijacu. Zato što smo juče ja, Branislav Bane Baneotović i ovaj moj drugar Pule bili u parku i napili se i zato... Ni, zato Bane ti nije drugar. Nije, evo nije, brate. <laughs> Zar nije rekao, okej, opet, vratite se, premotite, šta je Duki rekao? Šta je Duki tačno <laughs> rekao? Ovaj da li je rekao? <laughs> Ovaj kreten me sabotira svo vreme ovde. I? Šta si, Važno je da se... Si radi, šta nisi radio na pijaci? Važno? Da. Pa opet moram... Jole. Pa jo. I opet se vraćam. Ne. Jole. Ne, od drugara, od drugara deda. Našla omiljena tema. Od drugara, sad evo sad se njima ajde, ajde, ajde, ajde. Imam drugara, njegov deda, ja sam upukao od smeha. Ovako drži u, u, u slovačkom selu sliku tajna večera, ono, Jesus i kompanija, ono, sede tamo 13-15 koliko ima, jedu <laughs> žderu, naravno, a pored Tito sa sve ono, kako rekao, komunizam i crkva zajedno, svaka čast. Bravo! Bilo bi još veća fora da su na, Bravo. ono, na istoj slici. Ni, a pa Onako... Tito sve ono u uniformi sa strane, ja mislila, a da ovde Jesus i kompanija. Ja sam mislio da su na istoj slici. To je bilo cool. Pa da ja, znaš bilo. kad je, Ali... Kad je o, ovaj Božić, onda Brazer uvek ostavi komentar na Facebook, <laughs> kaže Happy birthday baby Jesus. <laughs> Juče je bio Titov rođendan. Juče? Juče je dan pobede. Eto, sa ovo vam je, dakle, je marker kada je sniman. Dan mladosti. Dan mladosti. To je njegov rođendan. 25. Mislim, pitanje da ne upozna možda u decembru rođendan. E, jebi ga sad se sad sastali neku i pričao o, ne znam, čemu, o lakiranju noktiju, razumeš, nekim, ja, nas trojice se sastajemo i, i pričamo kako najbolje izlakirati Pa ne, nokte. ja najviše... Ne, ne znam ništa o tom. Kako najbolje? Pa ne, ja zapravo ne volim da lakiram nokte, ja volim, e, nabavio sam onu šmirglu koja ima četiri, ona četiri strane i koja je kao, e, znaš, gruba, e, e, da, gruba, da. e, znaš, onda kao uzmeš i smigaš, ali e. ispiše još onako sa sveh stanja i onda uzmeš sve one blaže i blaže, e, znaš kao, ne moraš da lakiraš nokte uopšte, ali moraš da se paziš kad dobiješ menstruaciju, mislim, to je ono... Au, to je smrt. To, to je a šta, vaša stvar. A šta tvoj muž kaže? Kako <laughs> ste vi normalni? Ja. Nismo, pa zato smo i ovde, jebi. Koja ljubav me zove sad? Halo? Ko sad sta dere, ništa ga ne razumijem. Ovo je bio segment Pule priča sa mobilnim telefonom. <laughs> Drugu stranu morat ćete da nađete negde. Drugo, možda snimate. Na pijaci. Na pijaci. U tračari. Mm, mm, dobre ove kokice. A, na, na, na, na. Opet jede. E, ovo nije bio čips, ovo je bilo jedenje kukica pred Mikom. Još jedno. Ja, čudi me... Opet. Čudi me da kokice nisu brandirane. Kao. To je pa... kukuruz, nikad nema patent na kukuruz, budemo realni. Ali nema veze, pa ne, i pomfrit je kuk... <laughs> Jeste, pomfrit je kukuruz. Ako niste znali ovaj, pomfrit je kukuruz. Da, da. se razumemo. Okay. Da, o, mm, imaš e, taj pomfrit, ono, ne od kukuruza. <laughs> Da, da, da se ne taj od kukuruza, nego onaj od, e, od krompira. Da. <laughs> krompira od krompira. E, sve ima kao neki brend do kokice i kokica je ostala onako kao underdog, neki kao ono nije... Uh, Slimđer. Ba pa ne, nije u nekim, kao ne prodaju se u nekim velikim uh, lancima. Nije firmirano. То. Затоа што да се можеш свеже да ги испечеш, не можеш така така. Ал по... ја мислам буду бајате оно кога ги купиш. Поре имаш оно с путером, со сиром, со сиром смрде. Кој увек сир, се жив живо со сиром смрди кона ноги, оно. Ко ти сада? Прљеве чарапе. Да. А, ти мириши. Не знам, ја, да има ono оно специјално. Ето, у McDonald'su, koliko знам не може оно kao, ето, кокице. Дајте ми оно. Да. Требало би да може. Da, eto, McDonald's ako slušate i šta već. Napravite da, kokice. O čemu smo ono pričali? Prima što smo se dotakli kokica. No, ne znam, ali još malo kokice. Zarazne su. Zarazne. Predlažem zdravicu. Za koga? Za šta? Čekaj, stani, stani, čekaj, stani. Polako, ne žuri, žuri, a dežuri! Pa gdje, ne da pa može da čeka čovjek. Ne može, Ok, dobili ste priliku svi da sipate sebi piće. Tako je. E, dakle, zdravica u da. ime nečega ili nekoga. Duki? U ime svih prokletih alkoholičara koje su dovoljno idioti kao mi da slušaju ovo sada i da uživaju. Na da zdravlje. Uživa ne. Ne veze, zdravice, zdravice. Ajde, ajde, ajde. Pošaljite nam pare. Dajte nam orden. Googlujte gde nam je adresa i kako nam je adresa. O, to Veliki post... brat sve zna. Kome nije dosadio Google ugao ove epizode? Svaka da vam čast. Da se vratimo na babe. <laughs> babe. i njihovu dakle. getačku. Ba, babe se smatraju žene koje su napunile preko 50 godina i koje imaju Da li se i dalje u moderno vreme jebu za džabe? Nema da li? džabe ni kod babe. Ako e, ima e, neka... to je e, pitanje, to je pitanje, to je pitanje. U, dakle, smo. Neka... Pazi, sad u poslednje vreme nekako ispada da su babe i devojke, s 40, mislim, žene s 40 godina. Da. A šta će one, šta one da, <laughs> da rade, da, razumeš? Da. I opet nam poda napoj naš drug. Jole. Pa ne mogu tako. Da, sad su moderna vremena. Ne može. Moderna vremena, oženiš jednu, budeš par godina, razvedeš se, nađeš drugu, budeš par godina, razvedeš se, nađeš treću, ona te zajebe, otrujete, ti umreš, ona i dalje živi I onda nađeš parama drugu. i to je to razlika. Ne znam, negde sam nešto čuo uh, kao razlog zbog čega žene duže žive. Uh, A da što ovaj. ne moraju da slušaju žene, ne žive sa ženama ja sam čuo jednu, kažu sve su ti one kad, iste. Ti kad si muškarac, šta god to non stop ti znači. To je jedan e, veoma mudar je veoma <laughs> mudar Mudar. čovek. E, onda je, onda je veoma taj mudar čovek, čovek. posle par godina rekao, sve su one iste osim jedne. A tu treba naći. E, tu treba naći. E, zajebano. Opet zajebano. Čovek je promenio mišljenje, to to. Znači, samo zbog te jedne inspiracioni govori, ja samo se, na ETRS podcast. Nadovezujem na Banet, na Banet ovo pitanje, zašto žene žive duže? Pa nemaju ženu. Dobro, ne, dobro neke brkate imaju, da, da. <laughs> ali nećemo o Ne, Brane, to je te... Ost... Da se uhvatimo seksualnog opredeljenja, Brane, tu uopšte ne smetaju pederi, mislim, oni će da hvataju druge muškarce, da. smetaju lesbijke. Tako je. Pošto će da tome... da hvataju druge žene. U tome je problem. Se se da. slučajno našao u emisiji, ja ne poznajem ovog čoveka, on mene pozvao, ja došao, mislio da će biti o normalnim temama, ali pošto on tako počeo da sara nešto žašće, on se odustao i rekao, mislim, dalje ne poznajem. Mi smo e, bivši prijatelji. Ili nekad, i tako dalje. to pre pet minuta. Ja mislim da ti laš. Ja mislim da si jedno džubre. Ostani džubre do kraja. Šta Sviđa mi se ona pes, postavica e, zakon nužda menja. Yes, yes. Pusti nivo nužda zakon menja. A pošto vidimo da Pule koriste taj zakon e, do iznemoglosti. Da iz e, teksta tike tike tačke od e, Milića Vukašinovića. Milić Vukašinović. Hvala što postojiš i što nas slušaš, ono, da, da, da. je super što nas... Inače, on, Kao što mi tebe slušamo, on, ti nas... prilikom mi pos, pozdravio pola Hollywooda, ovaj, onda, onda o, u kanu što nas slušaju ljudi, ovaj, Zlatni lav, to, pošto ćemo biti na, na, na, to je dodali nagrade. E. Ovaj, Sve Kazakstan, prijatelje. Uh, državnoj televiziji Kazakstan, što nam je omogućila ovaj, pušten ovaj snimak. Zahvaljujemo se. Umeđu vremenu se dokumentarac snimili o nama. I, koji je i, i, veoma, ovaj, veoma, ja pogledajte, ja sam, naravno, potražite. Nisam neko, da, da, u Bangladeš, to sam zaboravio, uh, svih 12,5 e, miliona ljudi koji nas slušaju na dva televizora, ili ra, tri radija, nisam pa? zranjen samo. Ja se izvinjavam, ovaj, ali, znate, mnogo, mnogo je televizija tražilo prava prenosa, I, i ja se nadam da nisam da, nekog zaboravio. Tako da e, svima njima zahvaljujemo, e, naročito našim sponzorima i, i, i nadam se da će naša emisija broj 2 e, bolje proći nego ova prva i da ćemo imati više od, od, od ti, ta dva slušalca koji su živi, dva koja su se smorila i, i dva koja su zaspala umeđu vremenu. Evo ga, prvi I pozdravljamo prvi našu... Prvi se ovo dobacaju. E, upravo znako. I pozdravljamo našu slušateljku koju nam blage veze zašto nas sluša ovaj kraj ove emisije. Vi da nema život. Uglavnom, hvala svima. E, drago mi je što smo se čuli ovako, mada se možda nismo ni upoznali. I, I to bi bilo sve od mene. Sad bi ja dao, ako neko želi od, od, od mojih kolega da da da završnu reč. E, slobodno može. E, naravno, Duki? Nemam šta da kažem. Ne, nešto mora, mora, mora, nešto, ajde. <laughs> E, ja onda kao prvo, kad smo već tu, želim da zahvalim našem e, doktoru Dukiju, koji je, koji nas je snabdevao sa zvučnim <laughs> efektima kroz celu emisiju. Bez njega... U svako doba, Vane, u svako doba jedenje makarona, mislim, u stvari zapravo mislim da, da naziva špagete. Samo, samo smo pričali o makaronu. Špaget, jedenje špageta nikad ne bi zvučalo toliko zanimljivo. Kao, dakle, besna. imam, imamo temu za sledeću emisiju. Naravno. Kako zvuči jedenje špageta? Naravno. Ja to, mislim da je to korektno. Veoma korektno i mislim da... Na, ako niste skontali te deo Duki. Opet, pružam usluge. ovaj, dobro efekta. Ja mislim da treba da završimo emisiju ne, da, s da, jednim ne, da. ne. veoma poznatim zvukom. Polako i sigurno, ovaj, biće, biće još. Uh, da, biće, biće, još, biće još prilika da se, da se čujemo Aj, i to u, uz ovaj poznati zvuk. Vas pozdravljamo do sledeće emisije. Vaš Pule. Duki. I Bane. Vidimo se sledeći put i ne zaboravite, tuberkuloza ne bira.